Ezaburi ya njanju na mkaga Obushobora bwa ruhanga Omuli yuda ruhanga naranganwa ebaralie lyekitinwa omuli Isiraeli Ayombekirirwe nsinga omuli Yerusalemu asingire sioni Niwo yaendeire emyambi eri kuharara Engabo embanda nebikwato byendashana oli munyakitinwa ekitinwa kyobukama nokikiza amabanga agakabairewo kwemakara emanzi bakazaka eminyago yazo za fabufi abaisherukale bona tibashoboire kweyamba olweiguru lyasharukire waituruwanga wa Yakobo farasi bafa farasi zabo iwe kitini sizeki Noa ayakukwemerera omumaisho onigaire oyemire omuyiguru waramura omushango ensi yatina yagandara oro ruwanga yayemereere kuramura omushango kurokora bona abali kubonesibwa enaku omunsi mazima ekiniga kyawe abantu kirikuwa okuwaisirizibwa abali kuungao baliguma aliwe oragane ali ruwanga wawe mara oikye ibiragano byawe abamwataine bona bamuletere gabo ogu asaine ekitinwa abatwazi abamara amani abakama bensi abatiniza